That's why this is very important. Concentration is very important. ดังนั้น การเจริญสมาธิสิกขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ And also Buddha said in the Dhammapada และในคาถาธรรมบทพระบรมศาสดาได้ตรัสว่า number of this stanza is 372. ในคาถาที่ 372 ค่ะ นัตติจานันอภิญญาสะปัญญา นัตติอาจายโตยามิจานันจะปัญญาจะสาวินิบานะสันติกิคำแปลนะคะฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้นิพพาน ฌานไม่มีผู้ที่ไม่มีปัญญาฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา What is the reason พระอาจารย์ถามว่าฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ความข้อนี้หมายถึง มีความหมายอย่างไรคะ We are born with different root เพราะว่าเราเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาด้วยเหตุเหตุต่างกันอย่างเช่นติเหตุกะ Some are two rooted Some are three rooted เพราะว่าบางท่านก็เกิดด้วยด้วยเหตุกะด้วยเหตุและบางท่านก็เป็นติเหตุ So If we, we were born with two rooted, we cannot attain jhana. สำหรับท่านที่เกิดด้วยทวิเหตุ จะไม่สามารถบรรลุฌานได้ค่ะ For t h i s two-rooted person, there will be no attainment of path and fruition too. และสำและสำหรับท่านผู้เกิดด้วยทวิเหตุ ก็จะไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคและพละ Because of this reason, Buddha said, ฉันไม่มีฉันไม่มีแก่ผู้ไม่ผู้ที่ไม่มีปัญญา ผู้ที่ไม่มีปัญญา ก็ไม่มีฉันด้วยกัน นี่จึงเป็นเหตุผลของคำกล่าวของคำตรัสของพระบรมศาสดาที่ว่า เพราะเหตุใดฉันไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา และปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ผู้มีฌาน ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้นิพพาน because of this reason if he really if he really want to realize nibbana we need ฌาน we need jhana concentration or we need we need concentration and we need to develop panya ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาพระนิพพาน ที่จำเป็นที่จะต้องเจริญฌานสมาธิ และจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาสิกขา So now All of you know how important to develop the concentration is. ดังนั้นในเวลานี้พวกท่านทั้งหลายก็ได้ทราบแล้วว่าเพราะเหตุใดเราจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิสิกขาค่ะ Now let me ask you another question How many types of concentration object taught by the Buddha พระอาจารย์ได้ตั้งคำถามแก่พวกท่านทั้งหลายว่าสมถกรรมฐานนั้นพระบรมศาสดาตรัสสอนอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดกี่อย่างคะ 40 among 40 30 types of samatha meditation object can be attained up to absorption jhana concentration ในบรรดากรรมฐาน 40 มีกรรมฐาน 30 ที่สามารถนำให้ได้บรรลุถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิค่ะ The remaining ten up to excess concentration only อารมณ์กรรมฐาน 10 10 อารมณ์ที่เหลือสามารถ นำให้ได้บรรลุแค่เพียงอุปจารสมาธิค่ะ so according to the Buddha the way leading to nibbana is eightfold noble path ตามพระธรรมคำตัดสอนของพระบรมศาสดาแล้ว ทางที่นำไปสู่ พระนิพพานก็คือพระอริยอัตถังคิกมักค่ะ so among eightfold noble path one is right concentration และในบรรดาพระอริยมรรคมีองค์แปดพระอริมรรคข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิค่ะกตโมจะเบคุวีสัมมาสมาธิ What is right concentration พระปรมศาสดาได้ตรัสว่าสัมมาสมาธิเป็นชไหนค่ะ so It is from the Majjhima Nikaya the Buddha give an answer อิดาเบกุยเบกุวิเวจีวะกามีวิเวจาอกุสเลหิดัมเมหิสาวิตกันสาวิจารันวิเวกจันปิติสุกันปัตมันจานะอุปสัมบจวิหารติ it means attainment of first jhana attainment of second jhana third jhana fourth jhana are called right concentration พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าสัมมาสมาธิก็คือ ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานทั้งหมดนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิค่ะ If we believe the Buddha that the way leading to Nibbana is Eightfold Noble Path we need to develop that right concentration หากว่าเราเชื่อฟังพระบรมศาสดาที่ว่าพระอริ ที่โดยการปฏิบัติตามพระอริยมรรคมีองค์ 8 แล้วสัมมาสมาธิซึ่งเป็นมรรคข้อที่มรรคข้อที่ 8 ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญสัมมาสมาธิซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายไป ถึงคำตักตอบของพระพุทธเจ้าแล้วว่าก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจะจุดจะะจตุตถาฌานค่ะจิตตวิสุทธิ purification of mind and right concentration these two are the same แล้วจิตตวิสุทธิและสัมมาสมาธิก็คือสิ่งเดียวกันค่ะ depending on the teaching of the Buddha as the Buddha taught 40 types of samatha meditation object in other words excess concentration and absorption concentration ที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนสมถกรรมฐานมี 40 อารมณ์ กล่าวอีกในหนึ่งก็คือ พระบรมศาสดาตรัสสอนสมาธิสองอย่างคือ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิค่ะ Based on it based on it Visuddhimagga says จิตตวิสุทธินามะสอุปจาระ อัตถสมาปติโย so excess concentration with excess concentration and eight attainment are called right concentration or purification of mind ในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคาได้อธิบายคำว่าจิตตวิสุทธิไว้ว่าคือสมาบัติ 8พร้อมทั้งอุปจาระของแต่ละสมาบัติ นี้ก็คือ จิตตวิสุทธิหรือว่าก็คือสัมมาสมาธิค่ะ so it is in accordance with the teachings of the Buddha because Buddha taught 40 types of samatha meditation or two types of concentration excess concentration and absorption concentration ซึ่งนี้สอดคล้องสอดคล้องตั้งกันกับ พระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนว่า อารมณ์กรรมฐานสี่สิบอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีสี่สิบหรือว่ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีสมาธิสองอย่างคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิค่ะ Because of this reason if we want to develop right concentration we all need to develop at least access or better absorption concentration และด้วยเหตุนี้หากบุคคลถ้าจะปฏิบัติแล้วพึงกระทำให้ได้ถึงอัปปนาสมาธิหรืออย่างน้อยอย่างน้อยและอุปจารสมาธิ If it is so question may arise in the mind of listeners If it is so, in time of the Buddha, there are two types of meditators. Samatha Yanika and Vipassana Yanika. และเมื่อท่านได้ฟังเช่นนี้อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจ ว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้ว่าการปฏิบัตินั้นมีอยู่สองอย่าง คือ สมถะและวิปัสสนา สมถะญาณิกและวิปัสสนา บุคคลว่าบุคคลสองสองประเภทในสมัยพุทธกาลคือสมถญานิกะและวิปัสสนาญาณิกะ If we want to be samatha yanika we need to develop absorption jhana concentration first before proceeding to vipassana และหากท่านบุคคลต้องการเป็นสมถญาณิกะ ก็จะต้องเจริญสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิแล้วเจริญวิปัสสนาต่อ This is the way of practicing for samatha yanika และนี่คือวิธีปฏิบัติสำหรับสมถยานิกะ For the vipassana yanika they can straightly practice vipassana และสำหรับวิปัสสนาญาณิก ก็เจริญวิปัสสนาโดยตรง If it is so, how to practice vipassana directly? และถ้าเป็นเช่นนั้นจะปฏิบัติวิปัสสนาโดยตรงได้อย่างไร หรือด้วยวิธีใดค่ะ So in the Visuddhi Magga, it is said, Suddha Vipassana ko Pana Ayamewa Va Samatha Yaniko Jatu Dhatu Vavotthani Vottanam Desan Desan Dhatu Prikaha Mukhanam Inyantara Mukhi Mukha Vasena Sinkhepa Dowa Vitara Dowa Chatat So Dhatu So Dhatu Yo Prikanati. It means that whether Vipassana Yanika, whether Vipassana Yanika or Samatha Yanika, when they are going to practice Vipassana, they need to start four elements meditation, brief or detailed method. ในคำในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าทั้งสมถะญาณิกและวิปัสสนาญาณิกพึงเจริญจตุธาตุววัฏฐานโดยสังเขปหรือโดยพิสดาร so before this paragraph today I have read Visuddhimagga commentary before this it is explained about the samatha yanika และในพระคัมภีร์ที่พระอาจารย์อ่าน ก็มีการอธิบายนาอมในมหาดีกาไม่ใช่ไม่ใช่ในวิสุทธิมรรคอ๋อในวิสุทธิมรรคก่อนหน้านั้นที่พระอาจารย์อ่านก็มีการอธิบายเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับสมถยานิก because the samatha yanika who practice vipassana develop in jhana they can start vipassana discerning mentality ultimate mentality และสำหรับสมถญาณิก ที่จเจริญฌานใช่ไหมสำหรับท่านที่เป็นสมถายานิก ท่านสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาโดยเริ่มจากการกำหนดดูนามนามปรมัตค่ะ Because they have attained jhana concentration, because of this reason, they can discern jhana factors one by one. This is their this is the way they can start their vipassana. ดังนั้นผู้ที่เป็นสมถยานิก เนื่องจากเขาเขาได้เขาได้ฌานสมาบัติแล้วดังนั้น เขาสามารถที่จะเริ่ม การปฏิบัติวิปัสสนาโดยการที่เมื่อเมื่อที่เมื่อเขาออกจากฌานแล้ว ก็ย้อนกลับไปดูองค์ฌาน Do you really believe that it is possible to discern the first jhana mentality with your concentration, your insight knowledge? ท่านเชื่อไหมว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงฌานที่หนึ่งได้ไม่ใช่ท่านท่านเชื่อท่านเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อสมมติว่าเราได้เข้าัานหนึ่งแล้วพอออกจากัานที่หนึ่งแล้ว เราสามารถที่จะกำหนดดูปรมัตนานานปรมัต โดยเริ่มจากองค์ฌานห้าคือวิตกาวิจาระปิติสุขะเอกคตาท่านท่านเชื่อหรือเปล่าคะว่าเราจะสามารถดูนามนามปรมัตได้ ท่านเชื่อไหมครับ As the Buddha said ภิกษุทั้งหลาย จงเจริญสมาธิคนที่มีสมาธิ ย่อมรู้ตามความเป็นจริง If we have concentration, yes, it is possible to know the suffering, the origin of suffering, the cessation of suffering, and the way leading to the cessation of suffering. นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเผื่อว่าเราได้เจริญสมาธิแล้วมีจิตตั้งมั่นแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถรู้ว่า นี่คือทุกขอริยสัจนี่คือทุกขสมุทยอริยสัจนี่คือทุกขนิโรธอริยสัจและนี่คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจค่ะ I've been teaching foreigners more than 10 years so under my guidance. There, those who have done already. That's why, if you develop, yes, for sure, you can do it. พระอาจารย์เววตาได้มีประสบการณ์การสอนชาวต่างชาติมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว และหลายๆ ท่านก็ได้ประสบความสำเร็จ สามารถทำได้ตามที่ ท่านได้บรรยายแล้วก็คือมีมีจิตตั้งมั่นแล้ว แล้วก็สามารถที่จะได้รู้พระอริยสัจสี่ If you develop jhana concentration you can know you can see jhana s a m a b a t i viti ถ้าเผื่อว่าท่านได้เจริญอัปปนาอัปปนาฌานนะคะท่านจะสามารถที่จะรู้ และเห็นฌานจิตวิถีของฌานจิตค่ะ so it arises in the form of cognitive process ซึ่งวิถีของฌานจิต ได้เกิดในรูปแบบของวิถีวิถีจิต จากเป็นมโนทวารวิถีค่ะ so in in the in in the mano in the jhana samapatti viti there are many mind m o m e n t s เพราะว่าในชวนะของฌานฌานจิตเนี่ยจะมีชวนะเกิดขึ้นมากมายฌานชวนะเกิดขึ้นมากมาย many mind m o m e n t s just เกิดขึ้นหลายจิตขณะค่ะ the first mind movement is called manodvara vichana second mind movement p r i k a m a upachara, nuloma, g o d a b r u and then many javana mind movement follow. ค่ะ วิถีจิตของฌานจิต ก็คือวิจิตขณะแรกคือมโนทวาราวชนะ ต่อด้วยปริกรรมะ อุปจาระ อนุโลมาโคตรภูและจากนั้นจะเป็นฌานชวนะจำนวนมากมาย Meditators, after emerging from first jhana, if they pay attention, they are bhavanga, where the nimitta, a d i b a g a nimitta appear. They can see this mental process with many mind movements. สำหรับ ยกตัวอย่างเช่น ท่านที่เข้าปฐมฌานแล้วพอออกจากปฐมฌานแล้ว แล้วก็ให้ใส่ใจไปที่ภวังคะ ที่ผวังนะคะก็จะซึ่งเขาจะเห็นนิมิตนิปฏิภาคนิมิตอย่างเช่นของอนาปานะปรากฏในผวัง แล้วก็เขาก็จะสามารถเห็นวิถีจิตที่ที่เพิ่งกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ วิถีจิตของฌานของอัปปนานะคะ For meditators, they can see many mind m o m e n t s but by themselves they cannot know what those different mind m o m e n t s are. สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมบางท่าน สามารถที่จะเห็นว่ามีจิตขณะหลายขณะ แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทราบว่าแต่ละขณะเนี่ย คือคือจิตคือจิตอะไร It is not the ability of us it is of the Sama Sambuddha Buddha เพราะว่านี่ไม่ใช่ความสามารถของของพวกเราเป็นเป็นความสามารถของพระบรมศาสดาเท่านั้นค่ะที่จะสามารถตั้งเรียกชื่อได้ว่าจิตจิตดวงไหนมีชื่อว่าอะไรค่ะ So when we practice meditation, there are two steps we need to do. Anumana and Pachaka Jnana. Anumana Jnana and Pachaka Jnana. Anuman, Anuman, Anumana Jnana. <laughs> <laughs> พุทธภาษาไทยอนุมานายานและปัจจกยาก I will explain I will explain so what is when we practice meditation we need to we need to do these two steps the first one อนุมานะยานะในการปฏิบัติ เราจะต้องมีสองสเต็ปสองระดับในการที่ปฏิบัติระดับแรกคืออนุมานญาณ As you all know after Buddha enlightened as an enlightened as an enlightened Buddha he, he his mind inclined not to teach the Dharma หลังจากที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้แล้ว พระผู้มีพระภาค มิได้มีความปรารถนาที่จะสั่งสอนเวนยสัตว์ but because Brahma Sampati because of his request and because of many other reasons Buddha finally agree to teach the Dharma และด้วยคำขอของอพรมสหัมปติและเหตุผลอีกหลายประการ พระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดสินใจที่จะสั่งสอนเวนยสัตว์ After he agree with the Sambati Brahma he recite one stanza หลังจากที่พระผู้มีพระภาคตัดสินใจตามคำขอที่จะสอนตามคำขอของพระพรหมสหัมปติแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตัดพระคาถาออกมาคาถาหนึ่ง I didn't remember the God the stanza I remember the meaning พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ไม่สามารถพระอาจารย์ลืมไม่จำจำพระคาถานั้นไม่ได้แต่จำคำความหมายได้ I've opened the door to Nibbana show show faith on Buddha and Dharma เราจะเปิดประตูสู่พานิพานขอพวกท่านทั้งหลายจงปล่อยศรัทธาออกมา Even the Buddha he himself he taught the Dharma not to those who have no faith on the Buddha Dharma because at that time there is no sangha แม้แต่พระบรมศาสดาก็ตรัสสอนพระธรรมให้ได้ แต่เฉพาะแก่ผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาเท่านั้น และในในช่วงแรก หลังการตัดสรูนั้นยังไม่มีพระสงฆ์ค่ะ Every early morning before dawn after entering Magaruna Samapatti Buddha surveyed the world with his eyes to whom I need to teach the d h a r m a ในก่อนรุ่งอรุณหลังจากที่พระบรมศาสดาได้ออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ พระบรมศาสดาได้ใช้พระญาณของพระพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะตรวจดูว่า ผู้ใดที่สมควรที่จะไปแสดงธรรมโปรด Someone appear in the Buddha's eye. Those who have done wholesome karma related to Buddha, Dharma, and Sangha in their past. ซึ่งจะมีบางท่านได้ไปปราก ปรากฏในพระพุทธญาณซึ่งเป็นผู้ที่ได้สั่งสมกุศลกรรมมาในคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ Buddha never c l a i m to have faith on him but when he is going to teach the Dharma with his Buddha's eyes he s u r v e y those who have faith ซึ่งพระบรมศาสดา ได้ได้ทรงใช้พระญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะสำรวจดูว่าผู้ใดที่ที่มี never claim to have faith on him ไม่ได้ต้องการพระผู้มีพระภาคไม่ได้ต้องการให้ใครมีศรัทธาในพระองค์ แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ไปตรัสสอนแล้วบุคคลนั้นจึง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ never claim never claim ไม่ได้ไม่เคย never ask for พระองค์ไม่ได้ขอให้ไม่ได้ขอให้ใครมามาศรัทธาในพระองค์ ในพระองค์ท่านแต่ว่าเวลาเขาไป when he is going to teach someone he survey with his Buddha's eyes whether that person is faith or not อ๋อพระผู้พระพระ พระผู้มีพระภาคมิได้ขอให้ใครมีศรัทธาในพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ทรงเห็นในข่ายพยานแล้วว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระองค์ ท่านจึงได้เสด็จไปตรัสสอน yes yes because of this reason we cannot teach the dharma to those who who have no faith ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถสอนกล่าวพระธรรมแก่บุคคลที่ไม่มีความศรัทธา we don't need to ask to have faith on us และก็ไม่กล่าวขอร้องให้ใครมามีศรัทธา It เป็นไปตามอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับกุศลกรรมมาดีเขาเจริญขึ้นมาในอดีตชาติ ใช่ไหม In the same way Buddha recite a stanza. I have opened the door to Nibbana. Show faith on Buddha and Dhamma. และในทำนองเดียวกันที่คาถานี้กล่าวนะคะว่าเราได้เปิดประตูสู่พระนิพพานแล้ว When we are going to practice meditation first with faith on the teachings of the Buddha we must follow practice และในการปฏิบัติของเราเราพึงพึงมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนนั้น Buddha instructed how to practice anapana meditation พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอานาปานสติ By focusing on the in breath and out breath you can attain jhana concentration และโดยการมีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก บุคคลก็จะสามารถบรรลุถึงฌานสมาธิได้ If we have no faith is it possible to attain jhana concentration just by focusing on the breath how can we practice หากเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธองค์แล้วเราจะสามารถ